albarka na litinin daren talata 27 da watan al-muharram bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 14 da watan 8 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta cigaba da karatun littafin adda'u wad-dawa wanda ka bi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mitarin albarkana. albarka na alfurqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka a cikin wannan gari na tawa wanda a satin da ya gabata ba mu yi karatu ba kasancewar ana cikin yanayi na akwai hadari da kuma abin da ya shafi abin da ya shafi dokewar eh, wuta daga yau za mu tashi inda ya kamata mu tashi wancan satin insha Allah bayan mun gama bayanin da malam yayi bisa abin da ya shafi eh, dogaran wasu daga cikin ƴan uwa waɗanda basu fahimci wannan shari'a fahimta ta haƙiƙa ba da kuma kasancewar suna muna nazartowa Allah subhanahu wataala wanda bai kamata su muna zato ga ubangiji subhanahu wataala ba wanda mun tuke akan bayanin al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah da yake cewa innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al'amal mutum mai imani ya kyautata wa ubangijinsa zato bisa wannan yake kyautata ayyukansa wa innal fajira shi kuma fajiri asaa dhanna bi rabbih ya muna nazato wa Allah subhanahu wa ta'ala fa asaa al'amala wannan ya sanya ya munana aiki wa Allah subhanahu wataala sai mali yake ce muna wa kaifa yakunu wa kaifa yakunu muhsina dhanna bi rabbih man huwa sharidun anhu mali yake tambaya yace wa kaifa yakunu muhsina dhanna bi rabbih man huwa sharidun anhu taya zai kasance mai kyautata zato wa Allah subhanahu wataala wanda man huwa sharidun anhu wanda ya zamanto ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala sharidu an ai alladhi farra minhu wanda ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala ya za a ce wanda ya bar Allah subhanahu wataala a ce mutum ne mai kyautatawa Allah subhanahu wataala zato ai inda yana kyautata masa zato ba zai gudu ba ya bar ya bar Allah subhanahu wataala kamar da malam ya ka misalin ma'abuci bawa bawan ya gudu da yana da kyakkyawan zato ga bawan na da mai gidansa to ba zai gudu ya bar sa ba jama'a haka ne shi ne malike cewa wa kaifa yakunu muhsina dhann bi rabbih taya za a ce ya kyautata wa ubangiji zato man huwa sharidun anhu wanda ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala sannan kuma halun murtahilun fi masakhitihi eh, kuma yana yana kai kawo shine halu murtahilun yana mai kai kawo fi musakhatihi a cikin abin da yake bata wa Allah subhanahu wataala halu murtahilun fi musakhatihi yana mai kai kawo a cikin abin da yake bakanta wa Allah subhanahu wataala wama yubghiduhu da kuma abin da yake bata wa Allah subhanahu wataala da rayuwa muta'arridun lil'anatihi yana mai jefa kansa a cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala shine muta'arridun yana mai jefa yana mai afka kansa ga la'anar Allah subhanahu wataala domin duk wanda yake aikata abinda Allah baya so kamar yana jefa kansa cikin la'ana ne qad hana haqqahu ba shakka mala yace wannan yawo yofantar da haƙƙin Allah subhanahu wataala wa amruhu wa amruhu alai kuma ya wato wofantar ya wulakantar da umarnin Allah subhanahu wataala fa adaahu sai ya tozarta haƙƙin Allah ya tozarta ya walakantar da haƙƙin Allah da umarnin Allah wannan ya sanya ma yake tozarta su wahala nahyuhu kuma ya wulakantar da hanin da Allah subhanahu wataala ya hanesa alaihi akan safartakabahu kuma sai ya aikata wannan abun wa asarra alaihi kuma ya dage ya doge yana da aikata wannan laifi to malan tambaya yake yi wanda ke da wannan halayen wanda ya gudu ya bar Allah subhanahu wataala an san cewa ana samun Allah ne cikin biyayya wa Allah to shi kuma baya da alaka da wa Allah subhanahu wataala biyayya sannan kuma murtahilun eh murtahilun halu murtahilun fi masakhitihi yana mai kai kawo a cikin abin da yake bata wa ubangi subhanahu wataala yake bakanta wa Allah yana yin abin da ya zamanto Allah baya so domin inna li kulli malikin hima wa hima Allah maharima kowane mai mulki na da iyaka to iyakar Allah subhanahu wataala shine a to abun nan a keta alfurmarsa shi ya sanya annabi sallallahu alaihi suke cewa ubai subhanahu wataala yana kishi Allah madaukakin sarki yana kishi kishin Allah shine ka zo da abin da Allah ya haranta ka sai Allah ya ji abun ba yana so sa masa ko kuma ba ta can yadda ka san dan eh, annabi Adam idan ya sanya doka aka keta wannan alkurmar abun ba zai ji ba dadi ko kai ne a gidanka kace wa iyalinka kace yi kaza sai ta aikata to zaka ji wannan abun ba dadi a rayuwa ko haka Allah subhanahu wataala walillahi almathlul a'la kuma subhanahu wataala idan ya haranta al'amurra sai ka aikata to wannan abun yana bata wa Allah subhanahu wataala wa muta'arridu lila'natihi yana mai abka kansa cikin la'anar tsinuwar Allah subhanahu wataala ya tozatar da haƙƙin Allah domin haƙƙin Allah shine ka bauta wa Allah ka kada Allah da wani abin bauta kamar da yazo a cikin hadisi ko na Mu'az dan Jabal Allah ya ƙara masa yarda annabin Allah yake tambayar sa atadari ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala amma haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a to ya wulakantar da haƙin Allah subhanahu wataala da abinda Allah ya umarce su akai duk abinda Allah ya ce ayi baya aikatawa sannan kuma ya tozartar da wannan haƙoƙuwar kuma ya wulakantar da alhanin da Allah ya hane su akai wannan ma ya sanya yake aikata abinda Allah ya hane su akansa kuma ya dage musibar shine dagewa akan sabon Allah sai malai ce wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharaba taya zai zai kasance mai kyautawa Allah zato man barazahu wanda ya fito na fito da shi bil muharaba ta hanyar gwabzawa wanda yake fito na fito da Allah ta hanyar gwabza yaki taya za a ce wannan yana kyautawa Allah subhanahu wataala zato ai inda ya kyautawa Allah zato ba zai yi fito na fito da Allah subhanahu wataala ba domin idan mutum ya zamanto eh, Allah yayi umarni yace ayi sai ka ce ba ka yi to kamar kana fito na fito da Allah ne ko mun bayyana fala yace wa ada awliya'a kuma yayi kiyayya da waliyan Allah subhanahu wataala masoyan Allah sai ya zamanto yana su yana munana yana musguna musu wa wala a'da'a kuma ya binci, ya soyi ya kaunaci maƙiya Allah subhanahu wa wajahada sifat sifata kamalihi sannan kuma ya yayi musu siffofin kamalar Allah subhanahu wa ta'ala wa asaa adh-dhanna bima wasafa bihi nafsa yamuna zato game da abinda Allah subhanahu wa ya mutse sifarta kansa da shi wa wasafatuhu bihi rusuluhu wa manzannin suka sifarta shi da wannan sifofin وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر yana zato a tsammanin sa da iya kafircin sa cewa siffanta Allah da wannan sifofin kafirci ne kuma bata ne kutaya za a ce wannan mai halin ya kyautata wa Allah subhanahu wataala da tu bana in har ya kyautata wa Allah ya to mai kyautata wa Allah subhanahu wataala to zai ba zai kasance ba yana fito na fito da Allah subhanahu wataala domin idan Allah ya shinhida doka kai mu'arada kamar kana fito na fito da Allah ne son wanda Allah ya kin wanda Allah ya ce a sosa shi ma kuma fito na fito da Allah subhanahu wataala ne kamar mutun ya to yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana cin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cin mutuncin ahlullahi ma'abuta alqur'ani malamai kaga kamar yana ya fito yana na fito da da Allah subhanahu wataala kisa ai Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah ba za ka taba samu ba in ji Allah mutane suka yi imani da Allah da manzansa su dinga kaunatar wani suke wato makiya Allah subhanahu wataala shi kaida ta rayuwa millatul kufri millatul wahida ƙarya ta bi ƙarya ne idan ku ta ta kuskura ta bi aku shi karewa za ta yi ku kun bace karatu ba yadda za a yi a wayi gari mutun da yake da imani ya ji a zuciyarsa yana son wanda yake ba bai imani ba in ko ha aka samu wannan to a binciki imaninsa ba mai cikakken imani gare sa ba kamar da ba za a taba samu wanda ke kafiri ba ya kaunaci mai imani har abada ba yiwa ba haka Allah ya ce manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam, walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda Allah ce lan idan ka je eh, lan a cikin karatu inji malamai suka ce tufidun nafyil abadi har abada harfu nasbin wa nafyin lan Allah ce walan tarda anka alyahud har abada yahuda ba za su taba yarda da da kai ba wan nasara da ma nasaru hatta tattabi'a millatahum har sai in ka bi tafarkin in kana buƙatar ka samu kauna da soyayya ta yahudawa to dole kai ma sai ka zam ba yahude irin su shi zace waddu takfuruna kama kafaru fatakunu fatakuna sawa'a burin su ku zamanto ire-iren su sai ku zamanto daya ku kafirce wa Allah subhanahu wataala to a kullum kafiri yana aminta ne da wanda yake zagon kwasa da musulunci shi yasa a cikin al'amari da Allah shi kaddara maka zama da minafiki gware ka rayu da kafiri ka san kawai wani tantagare kafiri ne amma a ce wani minafiki ne shi minafiki zai ma maka cewa yana tare da kai a fili amma a a zuci ba haka bane shi yasa Allah subhanahu wataala yau manzon Allah alamar su Allah ya nuna manzon Allah munafikai har ma suna tsoron an tunzala alaihim sura suna tsoron asaukar da sura ke bayani sifofin su har a kira sunayen su amma dai Allah ce nahnu na'lamuhum mu su Allah mun san su haka Allah nahnu na'lamuhum Allah ce mu su Allah mun san su jama'a mun fahimta daka wannan sifa ce ta munafici a waye gari kana kaunar wanda yake ba musulmi ba yasa Allah yake cewa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci arnawa daga cikin yake son su ya fifita su akan musulmi to Allah yace kai ba ba wani abu fa innahu minhum shi ba sai da Allah ya kawo fa inna inna akawo inna alfa'u tufidu sababiyya ce fa'al fa'al jaza ce sakamakon abun shi na cikin su kawai minhum Allah ya ce dan uwan su ne dangin su ne Allah ya kare mu yasa an haranta muna haramun ne eh, a da musulmi yajib in ci wanda suke ba musulmi ba Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin nawaqidul islam daga cikin abin da ya zana da mu yake fidda mutum musulunci kwata kwata shine muwalatul kuffar muwalatul kuffar soyayya ka dinga son kafirai kuma kana kyawar masu imani wannan mutum yana yin yana barin musulunci bai ma sani ba Allah ya kare mu shi ne malaka cewa ta ya za a ce wanda ya zamanto yana ya fito na fito da Allah subhanahu wataala yanzu wanda dan Allah Allah ya ce ayi azumi sai ya fito da rana cikin al'umma yana shan taba kai ka san ko ba a ce maka fito na fito da Allah yake yi to ba sai an faɗa maka ba wannan kawai yana fito na fito da Allah subhanahu wataala ne wanda za ta fito saman titi tana kalamai na batsa a matsayin da na karuwa ai ka san tana fito na fito da da Allah subhanahu wata'ala ne wannan shine mubaraza mutun yana fito na fito da Allah da ya halice sa to kuma ai ba a taba yaki yaki Allah ka ci nasara ba ba wanda ya taba yi a tarihin duk duniya ba a kai labari in haka kuskure ko kullata da Allah ko to sunanka gawa kawai alan kawai sai da samu kidin Muhammada amma tana an yi jana'izar ka sai inda Allah zai fito maka shine baka sani ba inda Allah zai fito maka wallahi nan ne baka sani ba abinda baka roka wani abu sai Allah ya azabtar da kai da wannan kuma sai mutu silar halaka ka shikina an kare da kai to kuma maliki ta wajah wajah wajahada sifata kamalihi kuma yayi musu sifofin kamalar Allah subhanahu wataala har mutun ya dinga akwai masu musu sifofin Allah irin su jahamiyya su suna suna suna musun sifofin Allah subhanahu wataala da irin su shaziliya da makamantayen su qadiriyya suna suna musun wasu da cikin sifofin Allah subhanahu wataala daga cikin sharrin jahamiyya eh, su ba su yarda ba a ce Allah subhanahu wataala yana magana haka suka ce ai haka ce Allah yana magana kamar an danganta shi da dan annabi Adam mutun yana magana Allah na magana suka ce wannan sifar ta magana ita maganar Allah suka ce ba bai subhanahu wataala maganar sa ba ta da iyaka to kaga kamar sun danganta da Allah kuma wannan aibata Allah ne ba ba ba tsare mutuncin bane ko kun fahimta idan ka ce wani mai yawan surutu ne da Allah yabo ne ko kuma zanni ne eh aibata ne ko kuma yabo yabo ne wani akwai shi da surutu kaga wannan ba yabo bane to shi Allah Asifa a kira ta ahlus sunnah yana magana a lokacin da ya ga dama kuma akan abin da ya ga dama ban bayyana to su sun kore sifar magana da Allah subhanahu wataala a ce Allah yana magana suna ganin wannan sifar bata kamata ba da Allah subhanahu wataala ga take kuma suka kore sifar eh, sifar eh, ji afwan suka kore sifar hannu suka ce ai ya za a ce Allah yana da hannu ba hannu ba ake ni ai ana nihin kudura da Allah ce bal yadahu mabsutatan suka ce ai bal qudratuhu suka ce ba hannu bane kudura ce ta Allah amma ka ce Allah na da hannu suka ce wannan rashin ladabi ne kaga wannan musu ne da siffar da Allah ya siffarta kansa da shi shi Allah shine ce yana da hannu to kawai namu shine kai imanin da Allah na da hannu amma ya hannun Allah suke wannan baka sani ba sai ka bar mu Allah sanin kayansa kun fahimta da ire-iren sifofi akwai masu kore sifofin Allah subhanahu wataala akwai sun kore sifata sai istiwa'i suka ce Allah aka ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa suka ce ai ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawla ya mamaye ba daidaita bane a'a mamaye wane ne ai ko ina ma akwai sa ya mamaye al-'arshi kuma ya mamaye duniyan ko ina akwai sa suka ce ai a ce Allah subhanahu wataala ya daidaita a wani huri kaga ai an samu matsala duk da shi Allah shine yace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya daidaita akan al-arshi sai suka dinga ta'awilin sifofin Allah subhanahu wataala suka gani kamar wannan sifar bata dace da da Allah subhanahu wataala ba mun bace karatu malai ce wa asa adhanna bima wasafa bihi nafsuhu wasafatuhu bihi rusuluhu suka muna nazato ga Allah subhanahu wataala bisa abinda shi Allah ya siffanta kansa da shi kuma manzon suka siffanta shi da shi wanda wannan abun ya sha faruwa mu gane fa akwai aqidun da tun a zamanin manzon Allah akwai sallallahu alaihi wasallam idan misalin aqidar jahaniya ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar ya bar ya rasu ya bar ya bar ya bar aqida ta ta khawarij karkashin jaham ɗan safwan wanda ai suka ce shine mutunan da manzo sallallahu alaihi wasallam aka zo da ganima ya raba ya ba wani ya ba wani ya ba wani sai ce wallahi wallahi annabin Allah baka yi adalci ba eh wanda zai iya bude baki ya ce manzon Allah bai yi adalci ba kasan duk duniya ba dan da mace ta haifa da zai daga ma kafa annabin Allah yi murmushi yace masa in Allah da manzo ba su yi adalci ba wa zai yi adalci tambaya in Allah da manzo su bai adalci wa zai yi adalci sahabbai sun so su kai masa farmaki manzo Allah ce ko bar su amma nan daga ba sai manzo Allah yake sifa kaza da kaza da kaza yace nan daga ba za a samu irairar kuma sun fa an samu ash'ariya suka kore wasu sifofi na Allah subhanahu wataala wanda tun wancan zamanin fa ba wannan ba kusan yanzu kawai taqilalanci ake yi ba karatun bake da kai ana bibiya ne ana biya bayani da wasu masail ma in ka dauko sai da kawai a bada tarihin sun wakana can filu madi filu filu filu madi ne abin ya rige ya wuce amma su kai karatu suna ga musamman wanda zai karanta irin ka karanta kana buƙatar ka gano eh, mazahib kinnan karanta eh, akwai littafin da Abdulkarim Shahrastani ya rubuta al-milal wan nihal duk wata aqida ta duniya tana ciki duk wata aqida ta duniya malam Jabir duk wata firqa duk wata aqida da ka san duniya da uban da ya kawo ta sai da ya rubuta shi malam wani shine uba in iska kaza sai da bayani to duk iskantin ne wannan wannan zai zo yana tawilin sifofin Allah shi yasa ai ba abin da ya kamata a maida ma hankali ko kamar kamar aqida ibnu daud Allah ya ji kansa ya gafarta masa yayi kokari ya rubuta ya rubuta haiya akwai akida tsantsar tauhidi take tamassak bi hablillahi wattabi'il huda yace wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu yace wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat ar-rasulillahi tanju wa tarbahu sai yake cewa qul yanzulul jabbalu fi kulli lailatin kace musu Allah yana san kowa ga abun basu yarda ba annabi ya ce Allah na sauko suka ce a'a ba haka bane sai ce to ga ya musu ubangiji yana kowa bi kulli lailatin sai ta amma bila kaifin taya Allah yake sauka ba mu sani ba bila kaifin yace ta'ala al-mushabbahu irin wa'annan karanta aqida sai ya saka fa'inci inda aka sama gaba amma dole da sau'in da sai ga to shi malam na ta wani kamar malam na buga karatu gehe ne bai san abin da ya faru ba a baya da an yi tsiya eh Allah ya yahi muna to malik ya cewa wa dhanna bi jahlihi sai yake zato da jahilcin sa anna zahira zalika dalalu wa kufr ina tsammanin wannan fa zahirin wannan sifofin na Allah tabbatar da su kamar kafirci da kuma bata sai malik ce wa kayfa yuhsinu dhanna bi rabbih man eh, man yadhunnu annahu la yatakallam shin ya kake zato ya zai kasance me kyautata zato ga Allah subhanahu wataala wanda yake tunanin cewa Allah baya magana irin su ash'ariya ash'ariya suka su gun su kawai magana ba irin ba magana bace a'a kawai kudura ce kudura ce shi yasa ma su ganin Qur'ani ai ai halitta ce ko kun fahimta akwai masu ganin wannan Qur'ani fa halitta ce mun fahimta akwai wanda su sun daga Qur'ani kawai halitta ce to shine malike cewa man yadhunnu annahu la yatakallam wanda yake tsammani yake zaton cewa wai Allah baya magana to ya kawai su abin suke gani duka komi ya ma tun lokacin da Allah ya rubu ya halitta sama lauhul mahfuz komi na cikin daga komi kudura ce ta kai yake tai haka ba magana ba komi kaga ai an sifar Allah an Allah da sifata ni na kasu ya ga ce maka wane wane ai bai magana jama'a da Allah an yabe shi ko an an muna masa wannan nawa ne gare su an aibata shi da kuma ka danganta rishin magana da Allah subhanahu wataala kun bace karatun ko malai ce wala ya kuma suka suna tunanin Allah baya umarni baya cewa ayi wala yanha kuma Allah baya hanawa wala yarda kuma Allah baya yarda da abu wala yaghdab kuma baya hushi shin wanda yake tunanin haka da Allah subhanahu wataala sai a ce wannan mutumin me zato ga Allah ne kaga bai kifta wa Allah subhanahu wataala zato ba duka an samu masu wannan akida cewa shi Allah baya umarni baya hanawa eh, kawai al-insanu al-insanu mukhayyar dan adam kawai shi an bar shi ya zabi abin da yake so kawai afa al-insanu mujbar an tilasta masa kawai komai miye da kawai na shi ba umarni bane ba hani bane مالك وقد قال وقد ta'ala fi وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض a cikin sha'ani wasu ke suka rataye game da jinsa bi ba'd al-juziyat cewa wani bangare ne ba komai bane Allah yake ji kamar akwai abin da ma Allah baya jinsa ba komi bane Allah yake jinsa suka ce wa huwa sirru min zalika alqawlu ce shine sirrin ai fadan wannan zance wa zalikum dhannukum alladhi zalantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alkhasirin Allah ce wa zalika wa zalikum dhannukum wannan shine tsammanin ku alladhi zalantum bi rabbikum wannan kuke zato da ubangijinku cewa Allah subhanahu wataala eh, shi akwai ababen da suke abin yake ji na juz'iyat laysa kulliyat ba komai bane Allah yake ji bal yasma' al-ba'd yana jin wasashin ababe ne ko kun fahimta kamar ababen ba komai bane Allah yake ji yana jin sashin ababe ne sai Allah ce wannan iyazatan su da ubangijin su ne sai Allah ce ardaku wannan abun yasa yayi halakar da ku ai ahlakakum ardaku wa ana ahlakakum ya halakar da ku fa asbahtum min al-khasirin kuka waye gari cikin cikin hasararu ai duk wanda yake zaton cewa Allah yana jin wasu ababe ne baya jin wasu ababe ko yana ittila'in yana yana tsinka wasu ababe ne baya ganin wasu wannan ya halaka ko Allah ya kare mu da yana wa Allah subhanahu wataala sifa ta kamala yana akwai misalin kamar a iya fahimta su anan kamar Allah ya taliu al juz'iyat yanzu misalin icce misalin itacen duniya ba shakka Allah ya san kowane itce adadin itace sai dai anan suna fahimtar cewa kamar abin ya shahi kunnan itacen Allah ba bai san wa'annan ababen ba anasu su zancan hasha lillah shi kuma Allah ce ma tasqitu min warqatin illa illa ya'lamuha ba wata ba wani kunnan ice da zai fado face shi Allah ya san da faduwar ta ba wani kunyar ice da zai ba ita ba kunya ta ice da za ta fado face shi Allah ya alamuha Allah ya san ta. a ina ne wani karam ice ne mai danyi ne ko mai gusashe ne shi Allah ya san wannan abu amma sai suka danganta mu Allah cewa ya alamul juz'iyat wala ya alamul kulliyat Allah ya san sauran abin sashin ababe ne ba komai bane ya sani kamar uh, itace misali itace da buga misali Allah ya san itace gaba daya amma abin da ya shahi dogon yaro nan yanzu dan kuya nawa ke gare shi to suka ce wannan la yattali alaiha Allah bai damu da kamar ba da shi ba amma ya sai wannan dogon yaro ne kaga wannan kamar tauyewa ne daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyuhu as-samawati والارض haka ya fada ko wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ilimin sa ya kewaye sammai da kasai ba wani abu da yake faruwa face bisa ilimin Allah subhanahu wataala yake yake yake zautuwa yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina duk a inda kuke duk abin da ke faruwa shi Allah ya sani ka san da wannan ko baka sani ba mala ce fa haula'i wa innam fa lamma dhannu anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu katiran mimma ya'lamuna cewa Allah bai san diyawa daga cikin abun suke suka sani ba su kana hadha isa'atan li dhannihim wannan ya zama to muna zato wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah bai san komai ba kaga su su ne suka sani shi kuma Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wata rana ai annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da Khidir suna suna tafe sai wani tsuntsu ya sabko saman teku sai ya kwata daga wa'annan ruwan sai ya tashi sai Khidir yake cewa annabi Musa idan ka kwatanta ilimin Allah subhanahu wataala ke kamar kamar wannan teku ne kamar wannan teku ne da tsuntsunan ya hau ya dan kwabta ruwa ya tashi to ilimin Allah subhanahu wataala haka yake duk ilimin da aka baiwa duniya gaba daya kamar ruwan wannan tsuntsune ne tashi mun mai karatu da haka Allah shi ne mafi ilimi na gidan gaba kuma nake cewa ay kana hadha isa'atan li dhannihim bi rabbihim wannan ba shakka malace munin zato ne wa Allah subhanahu wataala fa ardahum zalika dhann sai wannan zaton sai ya halakar da su wannan zaton sai ya halakar da su shi yasa su jira ganin kamar ko sun yi akwai abin da ma Allah bai san sun sun aikata shi ba sai su yi abin da sun ga dama wa hakaza sha'nu kullu man jahada sifat kamalihi wa nu'ut dalalihi. me yake wajen ku haza ko asalin kalmar wa hakaza ba wa haza bane ku gyara wa hakaza sha'nu kullu man jahada sifat sifata kamalihi Allah haka duk yake sha'anin lamarin duk wanda yayi musu da sifofin kamala na Allah subhanahu wa nu'utu jalalihi da kuma siffar dokaka ta Allah subhanahu wataala wa wasafahu bima la yaliqu bima la yuliqu bihi kuma ya siffanta Allah da abunda bai cancanta a danganta sa da shi ba fa idan فاذا ظن هذا انه يدخل يدخله الجنه كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا احسان الظن ظن بربه ما فاذا ظن هذا idan mai irin wannan tunanin yake zato yayi zaton annahu yudkhiluhu jannata cewa fa Allah fa zai shigar da shi aljanna gobe kiyama wanda yayi wannan ta'asar idan yana tunanin in aka je kiyama zai shiga aljanna kuma nace kana hadha ghururan ba shakka wannan kan ruduwa ce ya rudi ne wa khida'an min nafsi kuma yaudarar kansa yake yi wa taswilan ay min ash-shaytan kuma rada ne kusa rada taswilan min ash-rada ne daga shedan yana rada masa yana sa masa a kunne la la ihsan adh-dhann adh-dhann ay la ihsan adh-dhann bi rabbih wannan ba kyautar zuwa Allah subhanahu wa ta'ala bane abinda malai yake so ya nuna mana adin cewa wanda yake sabon Allah subhanahu wataala kuma yake tunanin fa wai in aka je kiyama zai shiga aljanna to malai kawai wannan fa yana ruduwar kansa ne kuma wannan fa ya yaudari kansa kuma wannan nasiha ta daga dan yake ma yake masa kusan akwai daga cikin mutane da yawa daga suke mutun gashi yana cin haram yana zina ga abubuwa na sabon Allah yana yi amma dai wata ramadana in yazo zai je yayi umara ya dawo aikin haji ya je yayi aikin haji ya biya ma wani da wani su je su yi aikin haji gani yake kawai wannan abun kadai ya wadatar da shi ya shiga aljanna duk wancan ba komai bane kuma zai dawo daga aikin haji kuma a cikin wani da tora to ba shakka wannan ruduwa ne ba shakka wannan ruduwa ne kuma har gobe a koma su irin wannan wannan tunanin kaga mutun yana ta sabon Allah subhanahu wataala ya wawari kudin al'umma ya sace amma fa ana cewa ramadan 15 da watan ramadan ya je aikin haji kusan sai suna buga hujja da hadisin eh, al-umratu fi ramadan ta'dilu al-hajj ta'dilu al-hajj yin umara a cikin watan ramadan kamar kai kamar kai aikin haji ne ko sai mutun ya je ya kama hotel sallan ma baya yi a harami sai cikin hotel kuma ana tura masa hotunan ƴan mata tana cewa wannan tana yi a samu lambata daga ta Saudiya fa yana dawowa kuma an gaba da inda aka dora kuma gani yake fa kawai suka mutu kawai su aljanna za su shiga asa <laughs> wannan ko ba a ce maka ba ya yaudare kansa ya yaudare kansa jama'a mun fahimta wannan ya yaudare kansa Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya kare mu malaci to fata'ammal hadha almawdi wa ta'ammal shiddat alhajati ilayhi aci to zaka ka zulfa tunani a cikin wannan bigiri a wannan kurin kuma kai tunani ka tsananta binciki abin nan ka tsananta tunani akan bukatuwar mutane zuwa ga wannan abu sai ce wa kaifa yajma'u fi qalbi al-abd tayaqunuhu bi tayaqunuhu bi annahu lah? wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatahu wa la yakhfa alayhi khafiyatun min amrihi wa annahu mawqufun bayna yadayhi ومسؤول عن كل عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيع أي مضيع لأوامره معتل لحقوقه وهو مع هذا محسن الظن به وهذا وهل هذا إلا من من خلع النفس وغرور الأماني مالك وكيف يجمع في قلب العبد تيايا يا هنكلي زي دوكا لاتيه وسان هنكلي كشي biyu ne akwai hankali lafiyayye akwai kuma wanda yake da datti da matsala a cikin hankalinsa shi yasa ai mai tare ce wal jununu fununun hauda fanni fanni ce wannan fasakare ne mahukaci ne wallahi amma yana karira ta sa manyan tuwa tufafi yana hawa babban mota amma sabe da hankali to malaje taya hankali inde ba irin ne ai sholi bane ka san hankali ai sholi daban da kowa to hankali ne in ba irin ne ai sholi ba taya za a ce zai hadu a zuciyar bawa ya yaquluhu bi annahu mulaqillah cewa fa shi zai hadu da Allah mutumin da yake da yaqini tabbaci a zuciyarsa ba shakka yadda al'amarin ya kasance sai ya hadu da Allah gashi ga Allah kuma Allah zai tambaye sa wa anna Allah yasma'u kalamahu kuma Allah yana ji duk abin da yake furtawa wa yara makanahu kuma Allah yana ganin a duk inda yake wa ya'lamu sirrahu Allah ya san duk abin da ya boye a zuciya bai ma furta ba wa alaniyatahu da kuma abin da ya bayyanar wala yakhfa alayhi khafiyatu min amri ba abin da yake boyuwa daga cikin al'amarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wa annahu mawqufun bayna yadayhi kuma ya tabbatar cewa fa zai tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa mas'ulun an kulli ma amila kuma za a tambaye akan dukkanin abin da ya aikata wa huwa muqimun ala masahitihi alhali kuma ya miƙe ya dage akan abin da ke fusata Allah subhanahu wataala mudayyi mudayyi'un li awamirihi ko yana tozata umarnin Allah subhanahu wataala mu'tallun li huquqi yana watan eh, illata haƙoƙin Allah subhanahu wataala yana tozata haƙin Allah wa ma hadha kuma duk da haka a ce muhsinun dhanna bihi a ce ya kyautata ma Allah zato malaci ta ya za a ce wannan ya hada zuciya guda biyu ko kuma bace tambayar mutumin ne zamanto yana tunanin zai hadu da Allah subhanahu wataala kuma duk abin da yake aikatawa fa na alkhairi ko sharrin Allah yana ji kuma Allah yana ganin sa kuma Allah ya san abin da ya boye abin da ya bayyanar ma haka sannan kuma duk abin da yake yi ba abin da ke boyuwa ga Allah subhanahu wataala kuma zai tsayu gaban Allah Allah ya tambaye sa sannan kuma a ce kuma gashi yana bata wa Allah subhanahu wataala yana yin abin da ke bata wa Allah da rai kuma yana tozarta umarnin Allah subhanahu wataala yana cin mutuncin haƙoƙin Allah subhanahu wataala kuma a ce wannan mutumin fa ya kuta zato ga Allah subhanahu wataala ya za ya za yi al'amarin ya kasance haka jama'a mun fahimta to malike cewa hal hadha illa min khir'in nufus ba shakka wannan fa na daga cikin yaudarar kai yaudarori na rayuwa wa ghururul amani wa amani ay eh, wa amani haka ne eh haka ne irabin zai je ko wa hal hadha illa min khid'in nufusi sai da to wa al'amani. al amani saboda ma'tufun ala al majrur majrur wa ghururil amani da kuma ruɗuwar ta gurace gurace wannan kawai guri ne na rayuwa ya rude sa har ya saki layi bai ma san ya saki layi ba malike cewa mai da kan wannan kirshin wa qad qala abu umamata hakikan abu umama yana cewa bin sahal bin hunayf dan sahal dan hunayf dakhaltu ana wa urwata bin zubayr yace ni da urwa dan zubayr waye urwa dan eh, az-zubayr bin al-awwam ahadul ashr ahadul bil Ala عائشة رضي الله رضي, رضي mun shiga gun Aisha Allah ya kara mata yarda ai fa qalat sai take cewa ai ko san urwa dan da yake gawa da Aisha saboda Aisha az-Zubair bin Awwam yana aure da ya Abu Bakr as-Siddiq Asma haka ne mun bace karatu da yake wa da Aisha to ya shiga wajen Aisha Allah ya kara mata yarda fakara take cewa law ra'aytu ma rasul law ra'aytu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mardil lahu a cikin wani rashin lafiya da manzon Allah yake fama da shi eh fama da shi wa kanat indi tis'ata dananir aw sab'a aw sab'ata tace aguna ya bani ajiyar dirham dinari bakwai ko kuma shidda shidda ko bakwai wannan shakkun rawi ko kuma ita kanta Aisha ta yi shakka rawin yayi shakka shidda ne ko bakwai ko kuma ya mutu ita Aisha ce ta yi shakka shidda ne ko bakwai fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarce ni ana an ufarriqaha akan na raba wannan dinarin guda shidda ko bakwai qalat take cewa fa shaghalani waj'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai rishin lafiyar manzon Allah ya shagaltar da ya dauki hankali na hatta afahu Allah har zuwa lokacin da Allah ya bashi lafiya summa mas'ala ne bayan ya warke sai annabin Allah ya tambaye ni anha akan abin da ya bani ajiya na dirhami faqala sai annabin Allah ya ce da ita ma fa'alti me kika aikata da kudin da na baki ajiya a kunti farraqti sittata dananira shin kin bayar da sadakan dinari shiddan da na baki ajiya fa qulta sai nace da manzon Allah la a'a manzon Allah wallahi laqad kana shaghalani waj'uka tace ya annabin Allah na rance da Allah tiyan ka ne ya dake hankali na rashin lafiyar ka ya hado hankali na qalat sai take cewa annabin Allah sai take cewa fada'a biha sai manzon Allah ce tashi ki kawo min su fawada fawada ay fawadaha fi kaffihi sai ta dauko sai manzon Allah ya sanya wannan kudin a tafin hannayensa fa qala sai yace ma zannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi indahu yace mata ma zannu nabiyillahi ya annabin Allah ni annabin Allah yake zato law bai iya law laqiya Allah da a ce ya hadu da Allah subhanahu wataala da kwanta wajen nayi a rashin lafiya da na mutu kuma a waje na ina da wannan kudin akwai mabukata ban raba ba ya nake tsammanin zahabu da Allah subhanahu wataala bi <laughs> shidda ko gobe da kaga wannan shine iyakar ihsanu dhanni billah iyakar ihsan ce ya annabi wayya manzon Allah yake tsammani yana da dirhami guda shidda akwai mabukata ba a basu ba kuma ya aje ta ya tuskace ta a gidansa har yanzu da Allah subhanahu wataala ni zai ce wa Allah gaban Allah subhanahu wataala ba hukunta bulake bane wa gaban zan Allah <laughs> kuma koda ya mutu ba dukiyarsa ba a cin gado ai ko dukiyar manzon Allah duk annabawan Allah ba a cin gado sai suka mutu dukiyar tana cikin baitul malin al'umma koda ya mutu ba za a sanya ne a baitul mal amma tunani yake yi wai ya za a bi zai ce wa Allah in ya hadu da Allah a dirhami guda shidda akwai mabukata garin Madina shi bai bayar da su ba Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana abi min aghnan nas babana daga cikin mafiya wadan wadatar mutane yana cikin manyan manyan masu kuɗi kuma sai an faɗa mana ba ko wanda zai iya sayan bawa ya intar da shi mai kuɗi ne tace amma ko da Abubakar Siddiq ya zo mutuwa ba abin da ya bar mu da gado Ni ya raba su cikin tafarkin Allah subhanahu wataala su ciyarwa suke yi ba su jin tsoron talauci suna ciyarwa ba su jin tsoron talauci sai ai Allah ya yabi su Abubakar Siddiq Allah ce yutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an Allah ce wala shukura suna ciyar da abinci ala hubbihi ba ba su so ba suna son abu amma za su doka su bayar za su baiwa miskini da yatim marayi da ma wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaki kuma ga za su ta inna ma nutimukum liwajhi llahi muna yi ne fa ne dan neman yardan Allah dan dai ku samu yardar Allah subhanahu wataala la nuridu minkum jazaa ba wa ba ma muhimmu ba ku dan ku godiya ba ma muhimmu ku godiya muna cikin wannan abun jama'a mun fahimci karatu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya ko sauran lokacin malai ke cewa to mu ida wannan fa ya lillah ma zannu ashabil kaba'ir wa eh wa fi lafdhin a cikin wani lafazi ma zannu muhammadin bi rabbih bi annabi muhammad yake tsammani game da ubangijinsa laula allah wa hadhihi inda da ya kuskura ya mutu ya bar duniya kuma akwai wannan kudin a wajensa bai ciyar ba sai me yake tsammani game da Allah subhanahu wataala kaga hannunmu mai sanda ko hannunka mai sanda alaji kawai taimakawa bayan abinda kashe sa annabi yake ce masa habbansa yace ayyukum malu warfatihi ahabbu ilayhi min malihi wai cikin ku wane ne dukiyar magadansa tafi kawo yafi son ta game dukiyarsa wane ne yafi kaunar dukiyar magadansa masu cin gadansa bisa dukiyarsa sai suka ce manzo Allah ai ba wanda daga cikin mu face yafi son dukiyarsa akan dukiyar magadansa sai manzo Allah ke cewa dukiyarka abinda ka cika taimaka wa bayin Allah da ita abinda ka bari kuma na magadanka ne abinda ka ci ka bai wa bayin Allah shikenan kawai an kare shi ne naka shi ne zaka tarar gobe kiyama abinda kuma ka bari to kawo wannan na magada ne kuma mu yanzu wallahi garin nan na taba jona shi shi ya mutu ya bar diya ne babu ko dala shi ya mutu ya bar sa ne babu ko dala wajen yake wani kuma ya manta fa shi da uban shi mutu ya bar mai ko dala ba dai da sai ce gare su kuma abinda zaka yi tunanin fa wai wa yake ba da kudin nan eh waye ke bara su akwai wanda dubara take basa ba wanda ya tara kai ina dubara ke bada kudi ko wallahi tallahi billahi alazim akwai mutanen da sai sun kowa wajen Allah da goma bai rikewa ba amma kuma ya tara milika na fita hankali saboda bai da dubara shi bai da ita a wanda kawai ganin damar Allah ya zo masa akwai wanda kuma in dubara ce ya fike lizabi da komi amma kuma abinda zai ci na wake ya gagare sa to kuma wanda wanda ake wanda wanda ya baka shine yace ka basa shi yasa mun karanta a satinan tafsir da ya gabata cewa manzalar sallan ya ya kwandare yana wa Usman dan Affan addu'a cewa yake Allahumma Usman bin Affan Allahumma inni qad raditu bihi ce ya Allah ga Usman dan Affan ya Allah ni annabin Allah annabin ka na yarda da shi na aminta da shi ya Allah farda anhu Allah kai ma ka yarda da shi sahabin da ya rawaito hadisi ya ce annabi bai gushe ba yana wa Usman wannan addu'a sai da alfijir yake to kuma kai ka san addu'ar manzon Allah ba ba akan banza bace har annabi ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda Usman zai yi wala sai ya mutu da imani duk abinda zai yi a rayuwa sai ya mutu da imani Allah ya sa mutaka da imani ku tsara gaba lokaci قال فيا لله ما ظن اصحاب الكبائر والظلمه بالله اذا لقوه ومظالم العباد عندهم فيا لله قال ايكم الله كما قال الله ما ظن الكبائر يا ما zinubai masu sata masu matan aure masu shirka da Allah masu yi rishin uwayensu da yaya masu giba masu annabimanci masu cin haram wal zalama da kuma azzalimai billahi da eh, ya suke zato ga Allah subhanahu wataala idza laquhu suka hadu da Allah wa mazalimul ibad indahum kuma kayan suka zalunci bayin Allah na wajen su ya ci dukiyar wancan a hauda mutun kaga mutum ho an doke shi yana talaka bai da kodala amma kakin shekara biyar kazo kaga kera gidan zai kirawa ko wanda ya shekara 40 na kasuwanci bai gina shi kai akwai wannan torogation annan kuma albashi ne sananne ne wallahi mafiya yawan ma'aikacin gwamnatinmu mu da za a tsaya a ga maka kadir ayin duka nawa ake bashi kasar kadir ayin duka nawa ake bashi amma kai suke mutun ya shiga function public shekara ɗaya shekara biyu ta uku sai kai sai kawai malam ya gina wani makikin gida kamar daga sama aka dauko shi aka aza ga wata gegiyar mota kuma ya ce yanzu bai ma aure sai sai ja he guzuwa he ta sai mutun ya dingata in mutum ya ginga ta sai ya ce sai ja Allah ya sauke Allah kaka jarrabe mu da wannan musiba dan musiba ce eh Allah ka ba mu masu imani masu addini sai ka rasa yadda ake yi kuma ga kudi kasa na ana ta fata ka kuma daga albashin shi wai albashin shi na shekara 40 nan gaba aka tattara huri guda a mika mai bai gina wannan gidan kuma wasu da wayin su su su ne ke tare da annabi tsinin alkiyama su ne ashabul yamin kaza wannan dai akwai sakarci eh, na wani na wani da wani mai kudi ana zaune ana hira sai aka dauko zancan aljanna sai alhaji ya ce aljanna ta Allah da muna gaba sai ya ce alhaji wallahi ƙarya kake <laughs> Allah shi baka kudi mu shiga aljanna tare ya ce kai Allah ba azzalimi bane Allah adalci yake yi ya ce lalle ku alhaji ko kana shiga sai mun shekara dubu hamsin ta kai da kakin ka zo yace dalili Abdurrahman bin Awfa manzon Allah ya ce masa yana tambaya yace an haɗu duk sahabbai cikin aljanna yace na ta jiran kai ya Abdurrahman baka zo ba sai tambayan shekaru ka an annabi ina ina kai ta ana ma hisabi to in za a yi wa Abdurrahman bin Awf hisabi wannan to ina ba zan nuka bi alhaji <laughs> alladhi la yufariqu bainal halali wal haram Allah ya datar da mu to wayannan azzaliman ya suke tsammani su da Allah subhanahu wataala fa in kana yanfa'uhum qawluhum hasanna dhununana bika in suka ce eh mun kito da dogare ka ya Allah to wannan la yanfa'uhum malaci baya amfanin su ay lam yu'adhab zalim wala fasiq in dai haka ne to babu wani azzalimi a duniya ko fasiki da Allah zai ma azaba falyasna al'abdu ma sha daka kowanne mutun ya ta abin da ya ga dama wal yartakib kullu ma nahahu Allah an kuma kowa ya yaje yayi abin da Allah ya haranta wiwi tunda Allah ya haranta kowa shi dan kunna kaya tai wal yusin bannahu billahi kita zato ga Allah cewa kawai shi ya kita zato ga Allah in ya mutu Allah zai sashi aljanna fa innan nar la tamsahu la tamassuhu cewa huta ba ta shafar sa fa subhanallah malci tsarki ya tabbata da Allah abin mamaki ma yablughu ghurur bil ab wannan wace irin dambala ce wannan wace irin sakarci ne wannan wace irin ruduwa ce ga bawa Allah subhanahu wataala ya kare mu dan ya kamata mu kwana sai wani sati mu dora in Allah subhanahu wataala yarda wannan duka nan ne jakkan na baya karatun yana gaba in Allah subhanahu wataala yarda abinda mun ka fada zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassul sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun muna alkhairi Allah ya biya muna wannan kasar ta mu Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ɗan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwanci ɗaliban ilimi Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani mata suke neman mazan aure Allah ka ba su maza nagari maza masu neman mata nagari na aure Allah ka ba su nagari mu'minatin muslimatin qanitatin ta'ibatin kuma ko da abidatin mufiatin Allah ya datar da mu da dace wasa subhanakallahumma bihamdika insha Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh